gedung neng ya. Wis mesine, mesine nyanyi mandarin iki jan Ya wong jan anjen tepi iki tok ya. Titiyani gandayani puspa tajem iku jare itungane wong ipi. Kaya lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak itungi aku jange oleh rejeki. Tiba ya jejak rekaman iki. Perane tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak lombro. belum. Lowak langsung pergi iya. Aduh anu belok aku ngolah kali Yo iki secara jamane sih rek. Lah iya. Kan tapi aku kepen itu. Iya tak rumono. Oh. Kono kok balak-balak itu. <laughs> Tak itu dene oleh dari zaman kan gratis. Nah, aku kepindu gitu, di dengan sampean. Iya. Ayo coba iki bintang kita mari lho. Oh, iya, iya, Ayo. Ya, oper. mari anggo sarapan pagi ambek samping itu iya aku duwe pacar lo jeneng ling ling gadis mandarin sing bermata juling areke ayu potongane cengkeh bareng dadi bojoku janggal beling beling beling foto pesoleh ake beling pak ebu ling ling aju tapi sayang nih turun ngawur lenge ayu lo tapi rondo ngawur jam rolas umbah umbah kasur kasur isi ne kapuk ne kita koni leng leng terus nyamuk dituturi lo cuma mantuk mantuk wingi bang kakak mlebu genong guri leng-leng lo jenu e pecah ya pancen leng ling kakean po di kongkong nyambut gawe tata santai dulu ah ling ling pancen ro ale e gonjong malare kapo tapi kapo lompo nek brai lompo omah bombay pacarku ling ling pancen aku hai bodine tinggi tinggi sampe cuma sak meter gak sampe ombak gelas. Ya sampean karena sampean nama sing sana. Ngono ta. Ya pernah sing ati semoga ati. Cekap semanten tuan aku seneng sampean soalnya kan gelek gombul muaram lho lu sampean lak mbak. Mbak. oh, ya apa kene gak guru mbahmu lak selali yo ah. lali gelek guruku lah sampean mau kok suaranya kok iso nom Mbak kan sekti lho ah. itu maksudnya tak gawe ilmu nom biyen lho oh maksudnya eh, eh, eh itu bareng aku ilmu nom tak empat suara pisau batu mana ya? Sama nu, bukan tu, suara tua mbak. Kakek mangan gorengan. Kontakan dani lo. Enten apa mbak? Beliau ni kira asalnya rocker pak. Oh rocker. Rocker kakek nyanyi roker terkoyok oh, gini. Kau eling sih dok, eling dok perapatan ni kau guyang guyongi. Ah. Lo mat, Kon pokoke dumung. Lomba. Lomba iki lomba iso. Suarane iso koyo sik arek ya. Lomba ngedong iku. Kendaraan iku macet kabeh. Listrik listrik matek kabeh iku. Paribasane suarane koyo banyu mili. Oh, lho Kak. Mbah, niku aku krungu ki dengan sampean-sampean kaya ngedong malih, Mbah. aku nggih yeah. gak oh gak iso malah suara no oh. paling yo Kok isane lek diundang maneh gak bisa. Barek ngomong tuwek kok diempet ngono ya. Wong tuwek panjenengan ngono. Oh iya. Pesen ku ae lho. Nggih, Pak. Pesen ku nek anak maneh jajan maneh. Oh, jaga eno ban iku. Iki kapan-kapan lek enten malih, sampean duit kali safari. Soale kan ancar tambah terus iki. Kenapa terus dasar ngono sampe kidungan terus panjenengan. Kon iki meguru lah kok kula kidungan. iki meguru telek ngelmu. Telek ngelmu. Golek golek ilmu Lah kok malah golek kidungan. Pun, oh, perkara iki nomor loro sing penting nomor apa? Nomor loro. Eh, nomor loro. Sing apa? Awakmu nomor loro. loro loro. <laughs> Loro, kidungan iku nomor yoyo. <laughs> Loro, loro. Loro. Apa pun tak? Ojo oh, ngomong ke dungan amir loro, nak. Justru kan dibayar ya karo ngedo. Itu gimana kula panjangnya? Ya cuma ceritanya ini lah kula gole ilmu ini nomor tiga. Nah. Ceritanya ini dalam cerita ini kula gole ilmu. Kok nak bagi muridku? Iya, iya, iya. Tapi kualik loh nak. Ya nggak, Jangan lagi ke muridku. Loh, nak. Nak penerkaman. iya. mestine sing megure iku aku. Nggih, pertama. Aku malah dadi guru. Dalam cerita niki panjenengan itu gurune, Mbak. Saniki ngelmu nopo sih Mbak sing kira-kira kula niki napa? Eh, katau mangan, katau mangan tapi warek ngoten lho. Ah, gampang lah. Wong bae iso ge ilmu. Hmm. Nek perkara kon kepengin gak mangan tapi jaluk arek. Nggih. Gampang. Ya Jam nem esuk. Jam nem esuk nang ngarepe omah. Nggih. Nek ora angin gedhe mangan apa terus. Gak mangan warek kembung. Tapi kalau warek baik, melembung, Mbak. Jelek penyakit iku jenenge Mbak, eh, Mbak. Awakmu gurune gak kliru ta iki? Lah aku biyen nduk kene pancene, wong arek yo rene kabeh ku. Loh, rene kabeh? Entah apa rene kene. Mbak, barang yo kene kok. Barang gak primo lokal sing gurunan. Oh, internasional lho, Nak. Temu saking luar negeri. Iya, sadang Musa niku murid sapa, Nak? Oh, sing saking Iran iki. Iran, murid sapa iku? Oh, murid sampean. Ayo mbok gak. <laughs> sampai mebur nang kene. takon jare. Kelek di ngomongi terus sampe engko rasane entek batune wong. Sak niki kula kali kartolane butuh ilmu sampe. Oh, Sak niki lek poso-poso pinten dinten lek mboten mangan, mboten mangan apa sirikane napa maun, ngombene napa terus lakune napa, jawabane napa terus terus ana oh, sebab. sampai mangap kok. Lah mbuh suwe kon ngomong ngono lak kasenya. Eh, Mbah tak omongin koyo wong kelep mangap-mangap. Eh, eh, mangap kok. Wis suwe. Terus iki poso pinten dinten, Mbah? Sing sing datang iki. Kon saulan poso sampai limang dino. Hmm. Nah, pasar ya. Sedino mangane telung piring. Sing hari kedua dina kuping pijo mangane 10 pere <laughs> sing dina kaping telu 12 pere enggak oh, sing terakhir sak waktu entek no nak hmm. akeh ilmumu dek kono ayo mugrunang liyane iki <laughs> Wong motif biasa pitu terus enam lima ngono kok tambah sih tambah akeh. Yo iku guru liyane nah. Guru pakan badokan. <laughs> Wis ngene awakmu gak krasa mbok meno ilmu iku salebon awakmu lha iki ilmu iku salebon kabeh makane wingi bengi kula mari kok rada piar ben lha krasa nak krasa ketrum kula ah. sudah ilmu wis tempat nang awakmu kabeh oh nggih kula kraos kok niku ah, kedebuk jam ros bengi kok apa nak napa niku lomba tipo <laughs> itu ya wis tak dongkok lagi <laughs> Kok gala habis bengi habis bengi mbak Ya apa? Saiki awakmu kepengin ilmu wis metu kabeh. Yeah. Nah, cuma saiki Mbak Kate pesen. Oh, jangan pesen lho pesen celana. Jangan saya budal ta. Enggak, Mbak iki sak jane salawase kok ndek kene iki nak. Iki ono rahasia terpendam. Wah. Wow. Wow. Wow. Ini rahasia terpendam. Rahasia apa, Mbak? cuma rene wis wayahe tak pedher renang awakmu yeah. tak kandhakno oh ngaten ta wet nek kertono wet wet lungokno Ayo berarti gua apa ngono? Ana paribasane nak. Kepiting cepet kerang nak. Oh. Napa iki, Pasang kuping terang-terang, nak oh, Nggih, nggih. Wis modern ya. Ngono. Nek gone padhe bakne mbaiki nak. Nek liyane kon jaja gak popo nak. buru nang buru bebas. Tapi ono situk sing gawe kon leboni nak. Apa, Mbak? Iku ono sentonge Mbak siji. Nggih. Nah, iku bisa pisan-pisan mlebu kono nak. Hmm, Masih serak, masih tua tapi lancar omongane. Ah. Rekaman mau. Jamane gak ngerti nak. Nggih. Mau bengi gak seturu mikir terus iki <laughs> Dados kula kali Karto mboten asal mlebet ten sentok niku. Ojo pisan pisan mlebu rono nah. Nggih. Yo. Nggih. Eh, apa ora nembang? coba ta. Kungku durung iki durung nyingkris kate mbok kula nyingkris mlebu. Ojo pisan pisan. Ojo pisan pisan. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Wis tak akan dawet, Mbah. Dawet ya apa sih? Nggih, Mbah. Saiki tak munggah nek. Munggah aku ndi? Munggah, munggah. <laughs> enggak sangkar Pak Mujo Pronto. supaya ilmu ini buat tambah akeh, ku tak kena kon kabung. Weh, pek kabeh. Weh. Enggak tak muga Iya. Eh. Ini mat. Gue kasih Mbak Kalem lebih sentok. Sebab pun kono barang kait. Tapi aku gak percaya. Aku gak percaya. Sebab saya saiki lek ana lek gak bukti kan nah. gak, gak percaya. Muspre lah. Hmm. Muspro. Ya muspro. Ayo nang sendok. Aku sik ya. Iya sik ayo. Hartono. Turun sik. Oh. Apa? Turun kuwi aku sik. Apa? Apa oh, Apa? Lah iya ya. Apa? Hartono. Kira kok sing ngene lho. Lho, lho, lho. Apa to? Lho, tadi wedes. Eh! kon iki wedhus apa cempe? Cempe jubur wedhus. Lah ya mangkane tamat galem lebu sentong glon. Bareng kon ngoco ana kaca brenggala, metu sungune metu wulune kadhe ana buntute. Sik sik aku tak gantian ngono. Sepi lho. Kok sawangane apa lho? Apa lho? Loh, mat Loh, loh, aku metu buntute. Loh, kok ana wulune kok tambah rek? Loh, lo tadi lotong aja kok suram cewang koro kingken lirmang suakang layo nyo ilang meman iki Wacana nira kang langgu Kumel kuncem Sanyo marata Eh, kok ana kendonan ngono ya? Oh, Apa? kaya dalan ilang sandingane. Iki <laughs> jare ngene menceritane wong melas iki jare ngono pian. Lah melas wedhus mesti sebelah. Aku mbak embek to. Nek apa melek riwayat awak kaya ngene, mangkane wong tuwa kudu diguku. Lah wong nom gak ngguku karo wong tuwa akhirnya ya demikian inilah. Cita-cita aku nang duwe gak ketenangan THR kaya ngono. <laughs> Ya terus cita-citamu gak apa-apa. Lah kaya ngene mebunang ngene THR apa gak jumbur berara-are aku. Eh, iki boleh kaya kempule Pak Korup. Isine mas awak dhewe ayo njaluk sepuro karo Mbah. Mungkin kok nomang. Sebab awak dhewe gak gugu omongane wong gering. <laughs> Mbah, atung ta. Blasi, blari, blari. Blai, blai. Kok blasi ya napa? Blander, blander. Blara, blara. anu napa kudisik kudisik pengen musibah mbak sikap wedus sikap lutung mbak mbak iki lah gak rota bising wedus bising lutung lho pun Foto-foto-foto nih. Iya, tak jelok jenengnya, kok semua berarti ku jenengnya. Iya, mbak. Selamat. Eh. Oh, nih, Kok nek dadi wedhus gak berani lah. Pantes cuma mulai saiki Ah, pipimu ngalih, Nak. Iya, Mbak. Pipimu ngalih. Kan pundi? Nek ngarep saiki wedhus pipine nok mburi, Nak. Mbak, Mbak. Pun diterusaken cukup sak mboten. Lah, nggih, sing tala sing ndi? Sampun celo. Kok kene kula Nak? Eh, lha apa? Waduh. bulane mbah pesen apa senak? Ah? Nggih, Mbak. Ojo oh, mlebu-mlebu turu niku. Entong, Mbak. Entong kok malah. Kuwi saniki kula nedhi waluya jati kados manungsa malih, dos pundi caranipun? Nipun. Caranipun yo, caranipun. Carane dos pundi, Mbak? Kula sanggup nglampahi dos pundi mawon. Ini nak, sajane kene iki murid anggap anakku dhewe. Rene kene iku melanggar perintahku iki kualat kon sanggo dhewe nak. Senajan saniki kula diken gedhong nggih purun. Ah. Lah nek kon kepengin gedhong tak syarat nang awak kampret. <laughs> Kampret loro-loro. Uh, terus ana pembak lho. Eh, nggih. Supaya kon iku iso olio jati muni. Kon kudu mlaku ngedul terus nak. Oh, nggih. Kudu ngedul ngalor. Yo. Mana ngalor ngedul. Lah balik jenenge, Mbak. Kok ada duit teman-teman. Terus laku arek dol terus enak ya. Ya jek pundi niku, Mbak? Kok leren-leren gak pedhok wong wedok luruh nah. Wong wedok luruh? Wong wedok luruh ku nandang sungkawa. Hmm, nggih. Iku tulungan nek wis kon tolong awakmu oh. iso bali dadi jelmu menungso maneh. Lah sing wong wedok loro ku nduk maejen sungkono. <laughs> Nandang sungkawa. Eh, bejal maejen sungkawa. Nandang sungkono. Loh, aku sungkawa. Sungkawa. Sungkawa kudu kula tulung. Tulungan niku diapakaken, Mbak? Nah, iku tulungan nah. Oh, kali syarat nopo saged nulung nah sultan ning ini nak yo biasa kon iku wis nulung terus dadi menungso maneh hmm. nah, cuma eh dadi menungso mae menit lho nak kon nak kula mae menit rong menit tok tambah-tambah tambah-tambah setengah menit <laughs> gak kena dinyang iki nak gak kena rego pas iki rego nak oh tapi mungkin sakit dadi menungso maneh dadi menungso maneh carane nambani wong ini kali mbeto nopo mbah nah kowe Kau mau pergi nak sini nak? Sumba. Sumba enggak ada nopo-nopo. Oh, tak kawani nak. Nah, karcis ini lho, kasih peron. Nah, Nambah nunggu kasih peron. Mau bakat nunggu pak bes kota kok iso. Gini, gini, bang, gini. Tak kawannya kipas ya, Marina. Kipas? Kipas. Nah, iya. Iki wong bening arek kepet. Oh, kepet. Nggih nah. dikepetake jake. Kepet ta iku iso. Tak biyono ngono lho. Kok dikepiono ya, Mas? Wis kupasi ngono lho. Wis, awak. Kupasi. Iki wis. Lek sing dhisik niku omonge tetesan iki pun merucut kan. Niki pasti. Wis njal dhisik engko tak tutupi. Entar bayar. Niki kula sakit dadi menungso malih lantaran wong niku lalek sampeyan iki isane dadi menungso malih ya napa kan, Mbak? Kudu kon jabut Usung njaluk. Sumune bakaran dadi wong maneh. Nggih, pun nek aku bututen ana. Ah. Mboten-mboten nggih. Kulo jaraken menjan njaluk dadi produser. Oh, dadi produser. Pun pangestu panjenengan kula suwun kula badhe madhep tiyang ingkang sami. Ya tak idani kaya bener. Paman Sapari Jeliteng Paman Pate Sapari Jeliteng Ana apa Dik Ratu? Dik Ratu. Kula kok sampeyan paman lho, Sun. Nene, mosok gak krungu. Iku mang ngopo gendhing bendrong iku mang. Sanes Gusti. Gendhing apa? Gendhing kerek nencik. Eh, eh, eh kerek nencik. Nggih. Mulai iki kabeh kowe tak kandhane. Kanggo jampine negara. Nggih, nggih. Aja sampai negara iki kaleben wewelek ana penyakit ngamuki polo sremet. Oh, esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Nggih, nggih. Ayo saiki melu karo aku bedak nang Wono Dribaya. Lah niki pun bedak niki. Oh, ngono ya. Ayo golek kewan kanggo jambi negara syukuran nek kraton sampeyan iki membedak napa membedak membedak lha nggih membedak niku lak beto alat tumbang iya tuluk panah lha sampeyan beto kendang kali siter <laughs> niku membedak tamen kebacut tri wong mbok bedak kok nggawa siter kendang opo lha nggih kok mlebu kampung metu kampung biasa lek mlebu alas metu alas ya iya Sampeyan iki biasa sebales napa? Lho biasa. Wong ratu kok wani. Upamane sampeyan nenten swara misteri. Ya apa? Sampeyan titen? Oh, iya iya ya ciri khas swara kewan. Nggih. Ya ya. Upamane nenten oh, macan. Macan. Cocok <laughs> nggih. Nek niko enten blok blok blok. Petik jago kloro. Oh. Oh, arek. Enten mari sing enten niko. <laughs> Napa nih? Kaset bulat. Oh, oh kan ini kepaset kali. Orang-orang kebat. Jaya ya. Lah ngene iki pun mlebu alas niki pun enten setengah hari. Iya iya. Mboten oleh kewan. Dikasih kewan papat. Lah sampean kok golek golongane kul. Lho, apa? Cacing. Lho. Lah yo gremetan berantangan ibran. Nang oh. Eh? Sing barang gremet niku napa? Oh iya to, itu mang perutu. Kamu gremet. Gremet iki yang gremet iku. Sampeyan iki waras ta mboten? <laughs> takon gremet. Gremet iku nggih cacing. Lah iya cacing lho. Kula niku kula. Wis ora cacing lontong. <laughs> lontong niku mbon nelusur. Lah bukan apa lah nelusur. Are brantangan niku wedo sapi kebo anakmu. Jangan mung nyandak anak ta. <laughs> anak kok berangkang nggih, Pak. Ibaran iku ya manut. Ya kadang-kadang mboten anak to sing berangkang. Lah opo? Masih kula kadang-kadang berangkang. ngawur ae. Lho. Oh. Lah kula nek ngampingi malem, niku. Oh iya ya. Mboten berangkang ta? Nek maling nek berangkang ya. Nggih. Lagi belan, lagi ulung, gagak, manuk belate. Oh, manuk belate. Apolo satelit kapal terbang. <laughs> Nggih, nggih, nggih. Ojo ketaluar so. Nggih, nggih. Ayo saiki budal mbecak karo aku. Ngoten ta? Iya. Semua nggih. Dikangelan ya. Semua nggih. Nek ana sumen nggih, sumen nggih. Kan dhisik ta sampean kok kesusu. <laughs> sing sing supaya kowe siap siaga golek gegaman arepe becak karo aku. Nggih, lan iki sing jelebone alas pundi mawon? Loh. Pertama, alas saradan. Alas saradan. Terus mulon. Ha, mono kitri. Ah. ah. Nang Gunung Kemitir. Ah, Gunung Kemitir. Pates Budeng. Eh, iya iya iya iya. Semra Budeng. Beseru. Kayak sinten? Kayak kon. <laughs> Ojo nang alas komitir, komitir. <laughs> Ojo nang nunggah gunung alas komitir, kon tau mongkok. Nggih, Gus Kiwang. Kalane munggah mudun ngoten. Ayo aku kuwatir. Nggih. Niki ngeten nggih, Terus sate ngeten-ngeten nanti. Kalau wau pinjing sampean teng wingking, kula angsal celeng wedok. Oh. cewek itu juga ya opor ini. Lah, sampean lak nganggur. Iya, terus. Lah dijodohkan sampean. Lah. <laughs> aku ini aku kok. Dia jodoh cewek wedok nganggur. aku kok ambekan wis krok-krok. Saking pegelin. Oh, nggih. Muga mudah. iki monggo budal mawon nggih. Oh, waktu iya. nembun kados ngeten pemepet waktu Heeh. Monggo monggo. Ayo budal. Monggo. bes pundi to ibu penjenengan kok ngantos sangit sing sangit apa ini kandung wong awak sampe negedene kok sangit sakit ibu kula bingung lah iya mulak nopo enak ngomong tondo aja kaya oli late iku lho Inggih menika kepleset ibu. Lah iya menawa hati-hati nduk, aku iki saiki wis tuwek. Bongko kaya ngene. Sampun kata-kata encang dipun galih ibu. Gak aku gak mikir apa-apa, mikir bapakmu iku lho Lawang bapak ampun peok mawon kok. Senajan apa aku mawon Ya seneng kan Lah saat ini kok kados pundi. Lah biyen dok aku saiki koyo ngene. Mau aku ginom ya bapakmu seneng. kaya apa kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe kaya apa kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku dibuang nduk lha kowe kok nusul rene nduk inggih bu kula mboten ngertos menawi panjenengan dipun bucal dateng wono Sak mantune penjengan dipun bucal, Bu. Kula dipun rudo peksa kalian. Apa? Arep Pak Nong? Kula. Nggih. Eh nggih. Lah kula, lah kula diwoyok e, Bu. Diwoyok karo bapakmu. Nggih. Ora oh, pancen iku ratu kurang ajar ngono. Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualon lak nggih sami mawon ta Bu nggih. Iya. Awet biyen awet cilik iku jenenge eti barangdar gemplok dhewe. Sampun totone rapi iku rapi ngono ya iku iku. Lah nggih. Oh bapake potongane pancen muangap ae. Kula nak iki nduk ta iku rebu barengan karo aku ya nduk ya. Lah nggih sakmenika wonten ngriki mawon Bu. Lah menika padha anu jampi wonten pundi Bu? Saiki golek jamu timbangan ana sepe yo tak. Engkang sampeyan rasakan pundi kok? Aduh iki lho, balungal potol kabeh <laughs> Wah, lha iki soro nek mrepeli nduk kene. Timbangan iki kaya ngono nduk yo, tarang-arang aku senal jerat wae kaya ngono aku tombe yo tau kondang nduk. Sanjange rumien kok nderek Pak Surono. <laughs> lambi ye lagi sinom saiki lawis wis tuwek ya ga. Wis apa kita takone? Lah iki kados pundi? Kula kok nggih kangen pas buka lan swanten jenengan. Mangga Bu ngidur min. Ngidung ngidung. Eh, nggih ngidung. Pancen apa siji kok? Percat perut omongan kok. lelanono pamit muleh. arep muni nang ndi iki wong arep omah lha iki masuk ngriki mawon lombok serbroke kawono elingan pucukku Rama Ibrahim ni kau Biasan pun tem. Akhir maut kan jadi. Ramah. Jika termo. Kau tak darma itu lah bapak ni kerono. ngapain lebu? Mari ya tak gurai kan tuh. Gerak, gerak kenapa tak gurai? Gurai belut. Mangga jipen lanjut. Kok dilanjut apa nih dilanjut? Lah meka, anu, pari anu kok mangga pawit. Mari yang buang tak kesekelai sih. Bisa menapa-napa, Bu. Lawang. Lawang, <laughs> lawang pancen lagi susah kok. susah ora kelingan apa-apa, susah gak duwe duit blas aku. Mengkawula dudu jodone. Terus napa iki, Cuk? Anu Bu, bajing loncat. Oh, bajing loncat. Bajing, Bu. Dados, Mas. kene sik Oh, jangan khawatir sebentar pokoknya beres. Bayaran. Bayarnya jatuh karo sakar tolong mengkali. Pacun sat, kan jengket ya? Ini, pacun loncat ke sana. Iya, hati lepas, hati lepas kalau jatuh. sabar to ibu sabar benjang menawi wonten job kula cangkem menawi kok piye nggih lho ana apa iku peduse sapa iki eh, eh, Wes yo kok nyasar nang ibu to. Wes yo tak usela iki lho, Dok. Nek kok kok kok kok. <laughs> Aku lutung. Oh, lutung. Tapi iso toto jalmu. Lho, lho, lho. Kok iso ngomong? Iya, lek gak ngomong apa nih sing dibak. <laughs> aku wedhus. Iki wedhus karo lutung. Aku iso ngomong. Makane ambune ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus, Dik. Iki sapa? Iki ibuku. Seneng apa? Seneng apa? <laughs> Ibuku lara lho, Dok. Lah, lara kok mringi sae. <laughs> Terus aku kok <laughs> oh. kok. Kataan bojoku iki nang omah. Oh. Iki mau lara tapi lagi ngelipur ati. Hmm. Tadi ibune iki lorek. Lorek. Eh, wedhus. Eh. pedes. <laughs> Lek ngono. Jawe bapak guru iku bener. Bener Dika mlaku ngidul ana wong loro. Heeh. Wong loro tapi loro di situ. Nah, iki gak loro. Aku dikipasi. <laughs> Sing dikipasi sing loro tapi gak loro. Ya sing ngongkep iki. Masuk mbak-mbak ae ta. Oh, iki kaya mangan pete bareng masuk. Eh buku kok dikipasi. Ini aku digawe bapak guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu oh. tak kipasi mesti penyakite. Oh iya. Hilang. Oh. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge oh. ilang. Ya aja. Ya tambah nono ae. Kok niku loto kok banyol lagi ora <laughs> tong Oh, untuk baca kendang itu langsung. <laughs> ora iso ngomong, Tong. Saget. Aku tambah nono, Tong. Nggih. Pun eh. wayahe lek sampean ku bali malih teng jalan jalan apa, Mas? <laughs> Jalan Pandan. Tanjung Oh, Tanjung Sadari. Eh. Kenal kali Pak Trubus. <laughs> Pun kula kipasane. Loh, aduh kok malah ibu, aduh. Loh, awak ya rontok awak. Nyakitin rontok. Loh, ibuku waras, ibuku malah ayu manis. Ibumu saiki ayu ya. Lek. Wah, wedhus rongoan. Ibu ayu kok mbek Aku aku matur suwun ya, Tung ya. Ibuku mbok warasno. Iya, iya. Lah ngono ya bener dawuhe guru SD kok, Man. Hah, kok niku kok guru SD. Eh, iki sakjane sapa sih jenengmu? Loh, aku aku jenengku Tini. Oh, aku jenengku Nguk. Nguk. Jarene mau lo, Tung. Iya, ibumu sapa jenenge? Ibu, aku toh. Ibu. Alah, wajah cina jenis lo tunggu-tunggu gagas <laughs> aneh. Segera. Segera kan susu lotong. Ya, pasti gimana? Iya. Pokoknya petok orang punya. Nggak, bu lah. Ini ngambus ambus terus. Aku sudah usik-usik, dus. Ya, Asmane sinten, Bu? Aku Musrifah. Oh. Niku sing pundi daleme? Kula napa? Lho iki garwane ratu. Loh? oh, aku bojo ratu arek-arek ngene iki. Lho, napa ratune, ratune rayap? Loh? Itu lho, Bro, omongane kok anu, ratune semut. Lho. Yo, ratu kraton ku lho. Oh. Wonten kono wonten apa, Bu? biyen iki ibu ayu. Terus bareng ibu ku lara dibuang nang nggone alas, untung gak dipangan macan. dipangan <laughs> macan kok kon. Lah macan gak sedulur lek pacan iki sing bareng. lho sing kereng ku lho macan. Kok enten diam sajak kok di keraton dulu nah, ngoten ngoten bu sampean bapak nggih oh iku bapakmu aku tak gak ngomong aku wis ngomong ya ngomong Thank mm sabari. Nggih, Gusti. Aja nganti kandhek tekan katene wae. Oh, kandhek wonten ngesom. Kok kandhek ngesom. Aja mandhek kene. Nggih. Ayo. Golek kewan sing gedhe. Kewan padha mlayu, Gusti. Adri kali panjenengan. Lah aku wedi karo aku. Nah, sampean congore ngono. Re. Re. Aduh, sabari kurang ajar, ratu dicongor-congor. Boten kok. Boten apa? Kok nyucrut ngoten katengane. Apa kowe kok ana ratu kok dicongor-congor. Niki lha ibu niki. Lho, ceng ndi? Lah niki sebelah sampean kok apa-apa ngoten semprot Bu. Apa? Loh. Wah, aku gak apa ibu mau. Aku undang apa kapan? Ibu ku maksudnya bojoku. Kalau Saiki ngundang, oh bojoku tak usah ya. Wah. Sampari. Iki ibumu mu biar. Bojo zaman kok potongan lanang. <laughs> Iki bojoku biar. Oh, enggak, enggak. Terang-terangan baik tak usir. Enggak, enggak. Buang sebab biar loro. Sakit, enggak. Saya waras rupanya asu. <laughs> Rupanya ayu. Ah, ayu. Ayu rupanya. Dan niki anak sampean ini. Iya, iya, nak. Iya, nak. Iya iya senajan kowe iku anak kolon tak anggap koyo rohku dhewe anakku. Oh. Lho, timen-timen. Wis Bu ayo mulih nang kraton bae. Iya, Nduk. Ya. Lha cuma nggo nderekaken mawon. Ora apa nek alasane ya yo boleh. Janji tapi ya nek yo. Iya, janji. Aku gelem dicak balik karo sampean tapi sampean aja loso <laughs> rae yo. Napa ibu mugi wong diasale. Melosor bae. Ya hati-hati yang Bandung lho. Iya. Niku kenten lutung kalih wedhus. Menika lho. Lho, eh, eh tombek rene tombek. Iki tombek tombek. Lutung eh, kalih. Iki biasa lagi. Iki ngene ngene anu. anakku. Gajang kula kanjeng. Yo yo yo, lah pedet iki pedet iki. Nggih. Eh, oh. Kita nggih saged ngomong kok mbek. Nggih. Wedhus niku kados gadan iwak sumo. Wedhus iwak sumo. Ngeten mawon jan iki Gusti Ratu. Ibu kali yoga sampean niki diboyong teng kraton Malih. Lah lutung niki kali wedhus niki dibeta wangsul. Oh, kono kraton ae. Mangke lutung ini kita meliburan. Lah wedhus niki dibelen apa. Oh iya, iya ngono. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku. Hmm. Apa aku dibelen. Gak kono ta. Kulo nek nek di nek kulo nek dikikile. Wis, aja kesuwen. Ayo Bu, monggo-monggo. Melu karo punya keraton ayo. Ayo, ayo, ayo. ratu aku dikongon ngengon potong ambek wedon <laughs> eh potong lak tegesan put lutung ambek wedon nguk wah aku nyaut apa iki masih apa aku nih nih Wah, nduk kene aja nyanyanyunya ya. Oh, ya enggak lho. Bisa ngomong. Nguk nguk hari enggak ngono. <laughs> Nah, ini ganteng. Oh. <laughs> Kan Cek. Cek namanya. Oh, ya Cek. Loh, lho. kok iseng ngomong, kok iseng <laughs> rotot. Oh, medu si mana. Saya kini naik. Kakang Pate. Oh. Aku ini jangan lutung iseng ngomong. Oh, duduk lutung, lutung lutung berdasar alasan. Duduk, duduk. Kelelekan. Nanti bisa ngomong ya? Aku bisa ngomong, dan aku suwe no, no alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putri ini singarane. Ibu siapa bang Jenmu? Kasini. Oh, aku turun kenalan kok lali. Kakandanya <laughs> aku lak patene. Oh iya, bro. Kau mending ngomong karo Kan ngomong apa, Des? Betul suket ta? Ah. <laughs> Lah aku tadi wedhus mbek suket wis to, hmm, Iya, iya. Ha iya mie goreng, mie godhog ngono seneng aku. Mie goreng. Arep. Arep. Ketu. Doyan. Kok ngrangsang kok. udah <laughs> dadi pate wak klothok dalek. Oh, tak serodok kapok penonggo to, Dono. Saiki ya. Nek nah, awakmu sapa sih Kang Pati sampean? Aku Sapari. Tuh, oh, lah mesti kok Pati kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan sing manape kudu apa? Oh iya. Lah apa sak Pati kok Katmini? Katmini. <laughs> Sapa Pati kok jenenge sapi? Asli niku ngadari. <laughs> Sipet. Beten tengah ngadari. Ini tadi Pati ya mau di jenenge sing sing umum <laughs> sing umum jenengku ngono sing asline no cakra <laughs> cakra negoren biyen ya cakra sapari oh sampean wis suwe nok keraton kene wis mulai cilik aku nduk kene sik keluarga dhewe arene awakmu nduk kene iki dadi ngoningonku Waduh ngingoni apa sih gak boleh ngingoni kau Gampang tahu mari. Kau ini gak rumong saya dikasih sebuah Maksudnya aku kewan nak ya suka topol ya ah, ngono kok. Nek kon dadi kewan tak pangani suket. Iya iya. Nek dadi menungso engko tak subi sing enak-enak. Iya. Hmm. Iya. Terus saiki ngene. Kon tak gawe nang jero kraton. Heeh. Hmm. Awakmu aja sampe nang buri-buri. Kon bagian mlebu-mlebu untuk kamar-kamar gak apa-apa, ya. Nah, hmm. wedhus apa no kono no gesik-gesik kono ya. No tegak. tegak-tegalan kono lho. Ya wis. Manut aku. Ya raman-raman godhong-godhong telo kono gak apa-apa, ya. Iki wedhus lanang suwe. Lanang. <laughs> Aku dadi wedhus nelowongso loh. Lha apa? Nang lencer gak iso tolah toleh tok ngono. Apa ya mlaku aja kebutuh kandar loh. Lha apa? Dilulangi dikai kempiang. Mulane Berang-berang dino gak metu perkara kandar aku. Moh moh. niku Pak. Iki lek anu golekno wedhus wedok iki sakniki. Kanggo koncoyo. Lah kurang dina rada sumer iki. Oh. Wah, wedhus piye nang jenenge ono bencok mati bejo iki. <laughs> Kok wedhus gendeng kontokno aku sampean. Bapakne dadang. Lah ngono aku tak nang ya, taman keputren Taman-taman ngono ya. Aja mertes kembang ya. Nek. Ya, kono Dus. turu tapi kok wedi engko aku enak-enak turu kanjeng romo nang jengongok <laughs> aku kudu jaga-jaga terus kuwatir kok sing wis-wis biyen aku gak roro moro mbrangkang <laughs> nek ndelok irunge kempus-kempus lho aku boleh kaya kempul eh pedes Iki lak taman Kaputren. Wedhus dalem mlebu kamar kuatir e. Iya. Kok kamar iki geseh kabeh. Oh, lah aku Aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan. Lha wedhus iki nggone nang kebon nek lutung iso munggah-munggah iso mlebu kamar. iku ijo le ijo aku lutunge kan weduse ya yo kae sing kadung mesti sing ngene aku ana sing ngene iki sing ngene ku tak delepne ngono lho wis jaga ana ana pregolan ya wis bagian kandang-kandang nang aku lah mula ana ratu utawa sapa rene kondo ora oh, kate nanti ya nek jero kamar ngancani iki gusti kok loro ya kate kurang ajar kon <laughs> aku njogo iki aja sampe napa-napa sebab aku ngerti. Lah wong tuane kurang kurang tepak karo. Ya wis, gak apa-apa lah. Untuk kamar aku dadi pat nyamuk ya apa lah. Ya, wis kono. Golek kulit-kulit gedang ngono. Jengkas ini. Iku mau kok galem lebu apa o? Lalu, lalu medis galem lebu lek lutung ya oleh. Oh, ngono. Iki awakmu ki lutung apa sih jane kok pinter ngomong. jane ngono jare wong lutung sak sarung. <laughs> Misale aku tau lu lutung mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono, lho ya, Hut. Lho. Lho, lho kok malah ganteng? Lho lutung kok malah ganteng lho. Banter-banter eh, kok ditabui. Iki iki iki kendang iki kendang iki kudu ngeprak iki. Eh, Wis ngene, kok tak kandhani, meni-meni ae tak kandhani sapa sejatine aku. Aku iki dadi wong ku jare Mbah Guru ya. Nek 2 menit. Lho, wis mulai balik, lho balik. Lho, balik enak. Lho, apa? Tung, eh, ana wong Gusti nature nek. Satu, kon Aku rada. Nek. Nek. Nek. Sopo gremang-gremang? Wah, wah, wah, wah. Waduh. Ini curi geni yang. Coba tak lebonane. Lho, kowe lho. Iya aku. Iya. Lah temen apa? Sopo sing ngomong ngomongan ning rumah? Radio. Kedian mulu gak tau gak radio kok muni radio bareng. Ojo alasan mentra mentre sing jenang ngomong karo aku. Lah kula padha hiburan kok Rama. Oh, oh. Apa kok melu ae lutung nggih? Ngakuk ngakuk. Ora nyeluk kowe ah, mikir. Oh. Loh. Lotok karmu nggih karep. Nang ndi? Kasih ni ibumu nang ndi ae? Ibu nggih wonten mriku. Iya iya iya. Putra ngriku Kanjeng Rama kula piambakan wonten ngriki. <laughs> Oh, nek ngene nek kok ngene. <laughs> Lho ora ngono nek ibumu ora ono kowe ijen waduh tepak nek. Wah. <laughs> Wonten to Kanjeng Rama? Ha saiki aku ngomong opo anane. Aku nek ndelok awakmu mesakno. melas. Ngerti sih bangane uripmu kaya ngene, uripno uripmu apa tak muktekno. Nek delok irunge wis mekar-mekar. Wah. Kakek lupuh tidak ada tuh ada, ojo khawatir. Pekor ibumu, iku urusaku, sing penting awakmu. Sampun kan nurutmu. Sampun. Melo aku ngakuk ngakuk kae. Kukuk ratu cerongan. Lho, sapa ngomong? Eh. Sapa ngomong? Sapa ngomong karo nak rebut ratu trongoan iki? Ratu trongoan. Lho wis. Eh, lho Tong. Kowe kok sapa sing ngomong lu ngemang, he? Eh? Ah. Satu berdegasan. Lho, kok iku kaya wak setu ngomong. Eh, sapa iku? Eh, lho Tong. Lho Tong. Apa? Ing atase cewan kowe iso tata jalmu. Panjenengan aku trongoan. Aku lu tung iso ngomong panjenengan. Lho, kok aneh? Lha iso ngomong. Kaane anjene ngene lha iki marai kok. Oh. <laughs> Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono. Ngene Gusti Ratu, aku mana ni karo siliram. Nah terus. <laughs> manane perbuatane ha manane perbuatane jaluk kok melok melok ngomong eh terus tapi apa kon pokoke sampean tak eling nang sebab iki anak sampean bener anak kualon tapi tindakan sampean ora bener nek kanggo kon nek kanggo aku bener lho kanggo sampean bener iya iki gak ya aku aku pendampingi karo putri sampean lho mani bare aku kon apa tak Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Apa lah. Ya <laughs> iki arene ngapak-ngapak ora nang ngapak-ngapak. Ana apa iki jalan apa kok pada ribut ribut terus dhewe? Lah ini. Tong ana apa tong? Anu niki Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ini badhe remen kali putra-putri penjenengan. Oh, dangkelane iki ta. <laughs> Nggih, dene iku sing ajar. Iya. Iya, ya aku yang ngerti. Nggih. Nggih. Ngene tak kandani? Ayo maju. Iya, Bu. Ora mati mate. Ora usah selo medang kowe ya. Saman wong tuwek kaken olah. Olah. Iya iya. Ora ketek apa-apa. Iya apa ane kowe. Aku kudu temen. Iya iya Bu, iya Bu. Awas kon ya tak plintang kon sirae kon. <laughs> apa sih si pelintang itu? Pelintang ini cara ini di setep. Nah, ngerti ya? Pelintang. Iya, pelintang. Orang ngerti tak iku anakku? Iya, ah. ngerti aku. Karena dia harus dirapi terus sampean. Ya, ya maaf aja dulu sepuluh. Maaf, sepuluh sepuluh apa nih sepuluh? Aku sing sawe. Aku sing salah. Lo, lo tuh? Lo. Kok malah wong maneh awakmu? Wis aja malah lutung kok oh, enak ngene ya ambek aku ya. <laughs> kira-kira wis gak male dadi lucu maneh sebab iki wis katintek. Lotong cinta nang anakku dong. Ngeten nggih Gusti. Kula niki nggih jane mboten cinta tapi kuwi ngesaken kali putra-putri jenengan. Iya iya iya. Sejane kula niki sinten ngoten sampeyan lak mboten ngertos. Gak ngerti sapa kon jane. Nek kepengin lo critane sampean takon kali Mbah kula. Oh iki ta. Lho lan iki lak Mbah. Mbah, aku nak Kula kamu takon Mbah, sinten lotong niki Mbah. Mbah, iki lo sirat sapari. Nah niki sejarah kula sing semerah. Ya apa riki? Heeh. Hmm. Sing niki lho sing niki lah ndelmo menungsa jenenge Kartolo niki. Hmm. Niki sanes tiyang lintu niki anak sampean. Lho lho lho. Nalika sampean mboten seneng kula dikancan gua. Heeh. Lah niki mboten kula wasan aken gua. Kula tetepaken kali Mbak. Ah. Bener bener tak kokon buat sore. omahku nak <laughs> Aku kuwatir nek kebunku ndongeng kawibawan. kapibawan wujute ngene iki lho teng niki. Oh, dadi sampean gua ini kuwatir nek ndongeng kawibawan kedudukan sampean. Iya, iya. Nek. niki wis niki kok. Eh, tadi niki sinten, Mbak? Iki bapakmu nak. Oh niki kanjeng romo-romo kula ngaturaken kelepatan. Iya, tak terima. Lah niki ibu-ibu sambungan. Iya. Niki anak kualo. Anak kualo nak hmm. ngoten niki kula ngoten. Ya gak apa-apa. Lah wis di sini kok sumune telu. Hei, loro, loro. Nah, telu. Eh, metu jalu, metu jalu nih. selamat sing dadi wedi. Iki duduk sunguri, situ iku capak ngerti kan lho. Oh, ana jalune kenceng. Hmm. Mbah, Kartola dadi menungso. Lah kula niki sampean dadakaken menungso. Perkara Kartola semale menungso, kon pancen dadi wedi sik apa-apa. Tapi ngono kan. dadi menungso. Tahun apa-apa. Ya apa lho kok gak nelongso lho. Kon iso dolen-dolen nang ngene kono-kono. Kula ngesakaken Mbah kali dek ini, Mbah. <laughs> Bisa aten nek. Lagi waras ta? Kira-kira kurang pinten taun sih dadi wong iki? Dadi wong kare paling rong taun setengah sih teh. Rong taun ae. Rong taun setengah. Entek rekaman iki malah. <laughs> Aku dadak nek koyo kon lho. Saken Mbah, saran kula sampun kepanggil Kanjeng Rama, kali Kanjeng Ibu, kali Kakang Pate sing nulung kula. Saniki ngesakaken arek niku sampun jabut napan napa untune. <laughs> Apa kuping. Niki sampean wujudake menungso, lah kula sampean dadakaken petik jagung. <laughs> Perlu buru berbabon. <laughs> Kon ngeri terae malian. Tak goreane sing kuwi dijabut sing ndi yo. Jabut. Dijabut kenggote Mbah jenggote. Aduh kono niku jaket loro kok. Niki sing rada nisas mau. <laughs> Asale menungso banget dadi menungso banget. Loh, Mas. Waduh. <laughs> Dadi menungso aku. Dadi menungso. Untuk kamu jangan. Bye bye. Bukti tes yo ana. Sabar numpak bis empuk to niku niku. Eh, ini jam punten, Pak, jam Nah, waduh. Oh. Kok atus sak putung-putunge. Dicabut. Bokonge tebel. <laughs> Kok niku, Mbah, kula matur nuwun dadi pedus kartola dadi putung. Aku semboyan. Koe, koe, koe. Koe, koe, koe. Eh, koe, koe, كل